بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نجنا منها يا رب العالمين ndugu zangu baada الله سبحانه وتعالى سيسي كما ta'ala sisi tuziregeshe shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa katupatia sisi neema mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha akituambia wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kwa kuwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi lau tutajaribu kuzidhibiti au kuzihisabu hizo neema wallahi hatutaweza kwa kuwa hizo neema ni nyingi kullu harakatin min harakatika al-yawmiyya fiha ni'ma kila haraka katika harakati zako za kila siku ndani yake kuna neema kullu nafasin min anfasika al-yawmiyya fiha ni'ma kila pumzi ambayo kwamba unaipumua ndani yake kuna neema lakini neema kubwa zaidi ambaye lazima sisi waislamu tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema Neematul Islam ni neema Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia wewe ni Muislamu. Kila wakati watu wanaomba katika swala zao ikawa kwamba hiyo sura tumfatia ambaye kwamba mtu anaiomba katika swala anaisoma katika swala zake ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala anamwomba Allah ihdina siratal mustaqim Allah tuongoze njia ya wale ambayo kwamba wameongoka mtu anajikinga anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asimjalie njia ghairil maghdubi alayhim waladdallin asiwa ala asimjalie njia ya hao watu wawili Allah subhanahu wa ta'ala asikujalie wewe ukawa katika manaswara Allah subhanahu wa ta'ala asikujalie kwamba wewe kuwa katika wale Wayahudi bali uko katika njia ambaye kwamba ni sawa umeikubali hii dini ya Uislamu na kuitamka kalima tukufu ya Allah ilaha illa wallahi hii ni neema lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala la in shakartum la azidannakum la iti mtamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi neema zote la azidannakum Allah atoa hakikisho kwamba atawazidishieni katika hizo neema ambayo kwamba mko ndani yake. Hii neema ya Uislamu kila leo, kila wakati, kila dakika, sekunde, watu wanakufa hali ya kwamba si Waislamu. Al-asli walizaliwa katika Uislamu, lakini katika mitihani na fitna mbalimbali mtu akafa hali ya kwamba yeye si Muislamu. Lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hii neema kubwa. Hotuba yetu ya leo amekomba tutakumbushana tukumbushana kuhusu imani na tataja baadhi ya sababu inayopelekea hii imani ya mja kupanda imani ya mja kuwa juu faghaira khafin ni wazi kabisa haijafichika mali imani min manzilati rafia imani ina daraja ya juu imani ina cheo cha juu idh huwa ahamul muhimmati katika zile vitu ambavyo ni muhimu basi imani ndio inashika nafasi ya kwanza wa aujaba alwajibati na katika mambo ya kukumbania wajib imani inashika namba ya kwanza wa kullu khairin fi dunya khairi zote ambazo yapatikana hapa duniani wal akhirah na kesho akhirah mutawakafun ala wujudi liman, hii itapatikana kwa mtu ndani ya moyo wake kuona imani, itapatikana na mtu ndani ya moyo wake kuona imani. Akitaka kheri ya dunia na kheri ya vile vile akhira, lazima moyo wake ndani yake iwe na imani. Masalafu salih walifahamu hii umuhimu wa imani, wakawa wao wanaipatia kipaumbele hii jambo la imani. Wa min huna shamara almushammirun wakajitahidi wenye kujitahidi watatanafasa almutanafisun na wakashindana wenye kushindana fil inayati bil iman kuifea mbele kupatia kipaumbele jambo la imani imanan kwamba wakuwe na imani kisawasawa تحقيقا وتكميلا فحكيكيش يا إيماني نكويكمليش يا إيماني ونيني وليتمبوا جمع إيماني سيكتو مشزو وليتمبوا كم إيماني نكتو كزيتو وكوا ندنياك ونبتكا نكفاول دنياني نكيشو آخرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيما يقول liashabihi alikuwa akiwaambia watu wake halumu njooni halumu njooni nazdadu imanan ili tupate kuongeza imani njooni ili tupate kuongeza imani wa fi lafdhin ta'alau nazdadu imanan njooni tupate kuongeza imani yetu wallahi jambo la imani ni jambo nzito ndio kila wakati Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani wakati mwingine huwahutubia ya ayyuhalladhina amanu ni kina nani hao Allah subhanahu wa ta'ala akawapatia na nida haswa kwa kuwa akawapatia sifa kwamba hawa ndio wale wamekomba imani wameamini hii kuonesha kwamba jambo la imani ni jambo nzito jambo la imani lazima watu waipeke kipaumbele wakana Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu alikuwa Abdullah ibn Mas'ud asema ijlisu njooni tuketi mibina jioni tuketi pamoja na sisi nazdadu imanan tupate kuongeza imani wakana yaqulu fi duaihi na alikuwa akiomba katika dua yake asema allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan ya allah niongezee mimi imani niongezee mimi yaqini na vile vile niongezee mimi elimu kuonesha asalafu salih waliotangulia walifahamu hili maana ya imani ni nini asalafu salih walijua umuhimu wa hii imani ikawa katika tabia zao na desturi zao wanakimbilia kuangalia namna gani imani yao itaongezeka suila Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah aliulizwa huyu mwanachuoni anil iman kuhusu iman ayazidu je hii imani huongezeka قال اكجيب نعم ndio hii imani huongezeka hata yakuna kaljibal imani huongezeka mpaka ikawa mfano wa jabali kisha kaulizwa fayanqus baada kwa imani ishaongezeka kama kuna wakati kama inapungua ala naam akajibu ndio hii imani hupungua hata la yabqa minhu shay maka ikawa tena hakuna chochote baada kwamba hiyo imani ilikuwa iko juu mfano wa jabali lakini pia kuna wakati hii imani ushuka ikawa tena hakuna chochote Al-iman, jambo la imani lazima tuipe kipaumbele. Al-iman, jambo la imani lazima tuifahamu imani, lazima tuijue nini ambayo kwamba husababisha imani zetu zikapanda na nini vile vile husababisha imani zetu zikarudi chini. yakula alama Ibn Saadi, asema huyu mwanachuoni rahimahullah, fal abdul mu'min mtu mja ambaye kwamba ni mu'min wa sawa almuwaffaq ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amwafikia la yazalu yas'a fi amrayni hawachi kufanyia bidii hawachi kukimbilia mambo mawili mja mu'min wa sawa hizi mambo mawili hawachi kuikimbilia hawachi kuifanyia bidii kwanza akaitaja ahaduhuma ya mwanzo tahqiqul iman kuiweka sawa imani kuhakikisha imani yake imetulia katika moyo wake wa furu'ihi na vidagaa vya imani tahaqquq biha ilman wa amalan na kuihakikisha hiyo imani kielimu akaifahamu iman wa amalan na akaifanyia kazi baada kwamba ashafahamu imani Saadi maneno ya busara natupatia sisi waislamu imamu saadi maneno kwamba lazima tuiangalie kisawasawa kisha mtu ajiangalie kwamba akiwa na sifa kwamba yeye ni muumini ako vipi na hii imani jambo la pili asema asai fi dafri ma yunafiha akimilie afanye bidii afanye mbio kujaribu kujiweka mbali na yale ambaye kwamba inayopinga hiyo imani wayankudha ajitahidi akae mbali na yale kwamba inayovuja hiyo imani au yankusuha ama akaimbali na yote ambayo kwamba inayekoleka chini hiyo imani minal fitan kutokana na fitna za sampuli mbalimbali adhahira fitna za wazi batina na fitna ambayo kwamba zimefichika mu'min al-abdul mu'min al-muwaffaq hizi vitu viwili lazima haifanyie kazi ajiangalie kwamba kati ya hizi vitu viwili yuko wapi imani jambo muhimu tena sana min asbabi ziyadati iman miongoni mwa sababu ambayo kwamba inapelekea imani ya mja kupanda kuna sababu nyingi lakini sisi tunja baadhi ya mambo ambayo kwamba inapelekea mtu imani yake kupanda jambo la kwanza ambayo kwamba jambo muhimu taallumu lilmi nafia ni mtu kujifundisha elimu yenye manufaa kwa kujifundisha elimu yenye manufaa hii ni sababu ya wewe imani yako kupanda Qala Imamu Dhahabi rahimahullah, Imamu Dhahabi yasema tadri mal ilmu nafi, je wafahamu ilmu nafi ni elimu gani? Akasema huwa ma nazala bihi alquran, ni yale ambayo imekuja kwa Qurani, Qurani imeiteremsha wafassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa amala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaifasiri qawlan kimaneno wa amalan na vile vile kivitendo. Alilmu nafi, elimu ambaye kwamba ina manufaa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuwa ndio kudwa katika nidhamu yake, adabu yake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuomba ziada kitu kingine isipokuwa aliomba Allah subhanahu wa ta'ala ampatie ziada kwa kitu kimoja na nini aliomba Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbi zidni ilma Allah niongezee mimi elimu nizidishie mimi elimu kwa nini kwa kuwa mtu akiwa na elimu ambaye kwamba ni sawa atamtambua Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ndio sababu ya baada yeye hiyo ni wasila ya kumpelekea yeye kufanya ibada kwa kuwa anamtambua Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu wanachuoni Allah asema innama yakhsha Allah min ibadihi ulama hakika wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa ni maulama Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullah akiifasiri aya hii asema, innama yakhafu Allah, hakika waliamua kwamba wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala fayattaqi iqaba akajiweka mbali na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu gani bitaatihi kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ameiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ikampilikia yeye kufanya taa kwa nini kuogopea adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala humul ulama hao ni wanachuoni kwa nini wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa lianna man alima Allah, yoyote kwamba atamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa, ayqana biiqabihi, atajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna adhabu, Allah anawaadhibu watu ala maasiyatihi, wale ambao watamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ameyakinisha, amejua, ana elimu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, watu kama hao atawaadhibu fakhafahu ikawa ndio sababu yeye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala khashyatan minhu an yuaqibahu kuogopea kuchelea kuwa na wasiwasi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamwogopa Elimu ni sababu ya imani ya mtu kupanda, kwa kuwa mtu atakuwa anamjua Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa bila kumjua Allah subhanahu wa ta'ala vipi imani yetu itapanda na ndio hii dini ya Uislamu dini imekuja juu dini imetukuka kwa kuwa ni dini lazima watu waisome ni dini lazima watu waifahamu ndio sababu hii dini ya Uislamu ikawa ni kinyume na dini zingine watu lazima waisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wamfahamu Allah kisha maana ndio baadaye wapate ladha ya ibada wapate ladha ya swala zao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema man yuridu Allahu bihi khaira yufaqihu fi din, yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia kheri, umpatie kwa hamu katika dini, Allah akamfahamisha dini yake Imam Ibn Qayyim rahimahullah asema wa hadha hi hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadullu ala anna man lam yafaqihu fi dinihi, yule ambaye kwamba hatapatiwa ufahamu wa dini, hatapatiwa kuijua dini yake, lam yurad bihi khaira, huyu hajatakiwa khairi lam yurad bihi khaira huyo hajatakiwa kheri kwa nini kheri kubwa iko kwa mtu kuifahamu dini yake kheri kubwa iko kwa mtu kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamtaka yeye kama mja aifanye kama anna man arada bihi khaira faqahu fi dinihi kama vile yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri umpatie ufahamu wa dini yake waman faqahu fi dinihi, na yule amekwamba Allah atampatia ufahamu wa dini yake, faqad arada bihi khaira, Allah atakuwa amemtakia kheri mtu kama huyo. Imani hi imani jambo nzito hi imani lazima watu wajue nini na ni sababu gani ambayo kwamba inapelekea imani yake kupanda kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ni sababu ya imani zetu kupanda ni sababu ya sisi kupata ladha za ibada, ni sababu ya kujua yale ambayo tunayafanya katika ibada zetu za kila leo, za kila siku. Bila hiyo, wallahi, ile ladha ibada si atuipati wallahi, imani yetu haipandi. Kwa nini? Hatumjui Allah subhanahu wa ta'ala. Weangalia katika maisha yako ya kila siku, ni cheo unataka kuongezewa, lazima pia wewe vile vile uongeze karatasi ya kimasomo ni cheo wataka, bado umepata kazi unafanya, lakini utajitahidi uongeze karatasi na karatasi, almuhim upate cheo ili mshahara wako uongezeke. Je, cheo ya kesho akhera, yawe kuijia kuijua dini yako umeifanyia jitihada gani? Umeifanyia juhudi gani ya wewe kutaka kuijua dini Allah subhanahu wa ta'ala, ili kesho upate cheo siku ya Kiyama. Lakini leo watu wameipuuza kuijua dini yao, ikawa ndio sababu ya watu wengine penginepo kuwa kutokuwa na ihtimamu na ibada hii itakuwa ndio hivyo. Kwa nini? Kama mtu ajui yale amekombania afanya, basi huwa ana umuhimu nayo. Lakini ukiwa unajua yale ambayo unayofanya katika ibada zako, wallahi unakuwa na umuhimu nao. قال الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومة ميمية في الوصايا والآداب العلمية huyu mwanachuoni akitaja miongoni mwa sifa za waumini asema wa min sifati ulil imani miongoni mwa sifa za wenye imani miongoni mwa sifa ya wale ambao wamejita wao ni waumini nahmatuhum pupa yao nahmatuhum mbio yao fil ilmi ni wao kutafuta elimu hata liqa hata iwafikie mauti pupa yao kwa kuwa hii ni sifa ya wale walioamini wao kutafuta elimu pupa yake hamu yake kupapia ni yeye kutafuta elimu hata liqa mpaka imjie mauti aghbib bidin bidin bidinnahami walilieni ngoa waolieni wivu hao wenye sifa kwenda kutafuta elimu hii ndio sifa ya muumini muumini ni yeye atafute elimu amjue Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja Imam Ahmad aliulizwa ila mataa hadi lini kila siku tokuona wewe wabeba wino na kalamu hadi lini angalia jawabu ambaye kwamba alikwenda kujibu akasema qala ma'il mahbarata ila al-maqbara mimi hii wino naibeba mpaka mwisho wangu wa uhai licha ya kwamba alikuwa ni mwanachuoni wa kisawa sawa hii haikuuzia yeye kutafuta elimu aliendelea kutafuta elimu kwa kuwa alijua hii ndio sababu ya imani yake kupanda hii ndio sababu yeye kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala anasema aw man kana maitan fa ahyayna aw man kana maita ai ahyaynahum tulupatia uhai bililmi kwa elimu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 kung'ara ni ipi huwa alladhi aqila anillah ni moyo ambaye kwamba unamtambua Allah subhanahu wa ta'ala wa adghana wa anqada ikanyenyekea litauhidihi kwa tauhidi yake Allah subhanahu wa ta'ala wa mutabaatu na vile vile kufuata yale ambayo kwamba mabu'itha bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yale aliyopatiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio moyo ambaye kwamba iko hai, hii ndio moyo ambaye kwamba iko sawa. Moyo upi? Moyo ambao kwamba wenye kung'ara, ni moyo ambao kwamba unamtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ni moyo ambao kwamba ikajua kwamba hii ni sawa ikafanya, ikajua kwamba hii si sawa ikaachana nao. Kisha sema walqalbul qalbul na moyo ambao umekufa moyo upi asim almudlim yenye giza alladhi lam yuqal anillah ni moyo ambao humtambui Allah subhanahu wa ta'ala haimjui Allah subhanahu wa ta'ala wala mqada wala haikunyenyekea kama maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala haikunyenyekea kwa yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hili ni moyo ambao umekufa kuihuisha nyoyo zetu nisipoisoma dini yake Allah subhanahu wa ta'ala elimu ambayo kwamba ina manufaa la sam'a la aqla wala yubsirun machoni endelea asema la sam'a mtu kama huyo hana masikizi wala aqla wala hana akili bal la yusirun bali hawaoni kabisa wa fi sa'iri mu'tarifun kullun bidhanbihim wanachuoni katika abiati zake atoa maneno mazito la sama huyu amekwamba hana akili huyu amekwamba hana elimu hamjui Allah subhanahu wa ta'ala hafanyi bidii ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala la sama hana masikizi masikizi ipi ya kuijua haki na kupata kuifuata la akla akili gani akili Allah amekwamba amempatia amjue Allah subhanahu wa ta'ala ili apate kumfuata bal yubsirun bali hawaoni kabisa ai hawaoni yale ambako kwamba ya haki wa fi sa'iri mu'tarifun lakini kesho katika moto wa jahannam watakubali watatamka watakubali yao ndio yote ambayo kwamba walikuwa kiyafanya kullum bidhambihim ai kullu wahidin bidhambihim ai la sam'a hawana masikizi yasma'una bi ambako wanasikia nayo wala aqla yaqiluna bi wala hawana akili ambako watafikiria na kuangalia maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala wasawfa ya'tarifuna bidhalik na watakiri haya maneno kwamba hawakuwa na masikizi hawakuwa na macho hawakuwa na akili watakiri wakati gani watakiri muda gani yaumul qiyama siku ya kiyama siku nzito id dakhalu nara jahannam watakapoingia katika moto wa jahannam i'tirafan watakubali makubali ambayo kwamba la yanfa'uhum hiyo siku haitawanufaa kwa kitu chochote waqalu law kunna nasma' laitu kwa tukisikia au naaqilu ma kunna fi ashabi sa'ir Leo tulipo sisi wenye kufikiria kisawasawa, tukiyafuata yale amekombania sawa.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 أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدل شرك والمشركين وانصر جيوشك في كل مكان بالعالمين ربنا اغفر لنا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلد أمر ربنا إنك رؤوف رحيم قوموا إلى ستكم رحمكم الله أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن